для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Ідзі ж пасля прагулянак па ніжняй пакроўскай дэвіцемскай жартачак з маладзіцамі з-за палоцці з задавальненнем назіраў, як дзядзька Лейба пад надакучлівыя крыкі сапегаўскага паўліна рыхтуе на продаж лекі. Ён рабіўся не так хутка, як бутрым, затое не так сур'ёзна, а нібыта гуляў дужа цікавую гульню, сам дзівічыся з таго, што атрымліваецца і расказваючы мноства дзівосных гісторый пра глінянага балвана галема, якога ўмелі ажыўляць вялікія мудрацы з дапамогай напісанага на ягоным ілбе слова «эмель», што азначае «праўда». Пра тое, што ў хвасце паўліна змешваецца 365 колераў, таму што менавіта праз столькі нябёсных сфераў праходзяць эманацыі эфіру. Што калі хочаш зрабіць кнот, які змусіць бачыць зялёных істотаў, што лётаюць падобны вераб'ям да іншым птахам, трэба ўзяць зялёнае сукно, якім абіваюць струны, пакласці туды птушыныя мазгі і пер'і з хваста, загарнуць, змясціць у новую зялёную лямпу, якая напоўненая аліўковым алеем, і запаліць. Ніколі да канца не было зразумела, ці лейба гаворыць усур'ёз ці жартуе – але пранці шчыра весяліўся, слухаючы фантастычныя байкі. Нядзіва, што малы Бутрым, у свой час дапамагаючы аптэкару, так захапіўся навукай алхімічнай ды лекарскай. Музыка Неба зацягнулі хмары, як быццам паненка заторгнула фіранкі, разгледзеўшы, што кавалер пад ейнымі вокнамі недастаткова фацэтны. А как зусім стала непамысна, лінуў халодны дождж. Прынамсі, гэта змусіла цікаўнікаў пахавацца па дамах і ўжо там дамываць костачкі чорнаму лекару, які гасцяваў у габрэі лейбы і пану Галінскам, якога нават шкадавалі, што звязаўся з падазронай кампаніяй. Сын гарбара, вядзьмяк вядомы, з вядзьмачкай жаніўся і вунь, у якую сілу ўвайшоў. Пан над панамі лепей на вочы не патрапляцца, то сурочыць. Дзякуй Богу, ад'язджае. Гарадская брама схавалася за шэрымі ніткамі дажджу. Студыёзус нецярпліва прыўзнімаўся ў сядле, вызіраючы скрозь залеву таямнічага вершніка – Магчыма, гэта будзе нехта падобны да ватмана, спрактыкаваны, дужывой, які заб'е не зморшчыцца, а можа хітручы шпех, падобны да князя Рапніна. А новы спадарожнік далучыўся зусім нечакана, выехаўшы за прыдарожнай капліцы, як чалец прывіднага дзікага палявання. Коротка махнуў усім рукой і паскакаў паперадзе, як быццам так і трэба – Зменны конь незнаёмца быў нагружаны ладнымі куфрамі, што сведчыла, гаспадар не збіраецца цярпець у дарозе нязручнасцяў ды нястачу. Лёднік кінуў на прыхадне кароткі позірк і зноў паглыбіўся ў свае роздумы. Пана Галінскі нават галавы не павярнуў. Пранціш прышпорыў каня, каб параўняцца з гостем ды пагаварыць, але дарэмна размовы не атрымалася. Пасланец, шуплы як падлетак, быў захутаны ў някіткі, але дыхтоўны дарожны плашч. На вочы насунуты капялюш, ніжнюю частку твару таксама не разгледзець пад накручаным шалікам, што не дзіўна, бо абдымацца з мокрым ветрам аматараў мала. На вырвічаўскія словы пан толькі ветліва пакланіўся і настойліва махнуў рукой наперад. Ранцішу ўсё гэта не вельмі спадабалася – Але ж будзе і ў іх прыпынак, дзе незнаёмцу давядзецца раскрыцца. Пакуль што вырвіч ацаніў шаблю прыхадня сапраўдную турэцкую серпантіну з буйным дыяментам на дзяржальне зграбныя боты сіняга саф'яну, якія можа дазволіць сабе не кожны шляхцюк. Французскія пальчаткі шагрэневай скуры. Усё разлічанае на дарогу зручнае, някіткае, на першы погляд – Але калі прыгледзецца магнацкага рыштунку, гаспадар малады, спрытны, не дужа моцны, але багаты і страшэнна самаўпэўнены. Але наўрад ён так валодае шабляй, як пранціш вырвіч сваім гіпацэнтаўрам. Трэба будзе пад'юдзіць пана пафіхтаваць дзеля размінкі і ўжо тады паздзеквацца ад душы. Прыдарожная карчма пад назвай Венецыя, калі нагадвала знакаміты італійскі горад дык вялізнымі рудымі лужынамі, якіх аніяк было не абмінуць, заязджаючы на двор. Аднапавярховы драўляны будынак не абяцаў раскошы, затое меліся вольныя месцы і коні. А новы спадарожнік хрыплым шэптам запатрабаваў, асобны пакой, сыпануўшы аднавокаму венецыянскаму каршмару столькі грошай, што хапіла б зняць увесь будынак. Таму жаданы пакой і атрымаў. Бутрымую пранцішу давялося падзяляць памяшканне з Загалінскім, які адразу ж заваліўся ў ложак і захроп. Гнілыся нік пах балотам, начлег ніяк не абяцаў быць прыемным, хоць лёднік узяў з сабой некалькі фунтаў персідскага парашку уласнага прыгатавання ад дробных крывасмокаў. Настаў час без лішніх вушэй перамовіцца са спадарожнікам. Спадарожнік стаяў ля вакна свайго пакоя, спінай да дзвярэй, Щуплая постать яго была зацягнута ў камзол з дарагой зялёнай воўны, на галаве акуратны парычок, напудраная каса перацягнутая чорнай атласнай стужкай. Пасля таго, як рытуальныя велягурыстыя фразы прамовіліся, і прафесар пачаў злосна крывіць вусны, сузіраючы спіну фанабарэстага юнака, які ўсё маўчаў і не рухаўся. Той нарэшце рухаўся павярнуўся да гасцей. Бязвінныя блакітныя вочы зірнулі так празрыста, так шчыра, носік прыўздымаўся так задзірыста, ружовыя вусны ўсміхаліся так сціпла. На нейкі час у пакоі запанавала маўчанне. Як у балагане, калі гледачы зразумелі, што індыйскі факір сапраўды, расстаў проста на сцэне разам з іхнімі кашалькамі, табакеркамі і гадзіннікамі. І што, ваша моць абазначае гэты кунштюк у духу італьянскай народнай камедыі, нарэшце сурова папытаўся лёднік. Паланая Багінска міла усміхнулася. Вы ж атрымалі ліст, пан прафесор. Вось і спраўджвайце загад. Высакародны юнак Палоній Бжастоўскі, хатнім настаўнікам якога вы калісьці працавалі. Едзе з вамі у Ангельшчыну. Паланея паказала на сябе, пацвярджаючы, што яна і ёсць гэты высакародны юнак. Музыка Паланыя паказала на сябе, пацвярджаючы, што яна і ёсць гэты высакародны юнак. Вырвіч у раз успомніў такайска віно з дурнап'янам і злосна выкрыкнуў: « Ваша моць жартуе! Мы ацанілі жарты вашай князькай мосці, але даводзім э, сабе э, дазволім сабе нагадаць яснай паненцы, э, што дарога нас чакае недзеля прыгулянкі, мы едзем не ў карэце, а верхам, начаваць давядзецца часам на голай зямлі, у грубай мужчынскай кампаніі, дыванкі пад ногі ніхто нам не пасцеля. Але багінская толькі усміхнулася. Ваша мосць вырвіч – лічыць мяне падобныя да спешчаных мяшчаначак са збройнай вуліцы, якія захінаюцца фартухом ад студэнцкіх палкіх паглядаў. Запэўніваю, што я дастаткова моцная істота. Пагляд паненкі зрабіўся жорсткім. Ніколі не разумела, чаму мужчыны лічаць кабетаў кволенькімі ды спешчанымі. А паспрабавалі б вы, пан Вырвіч, ад сямі гадоў хадзіць са скабамі, перацягнутымі сталёвымі абручамі, не ўздыхнуць толкам у абутку, які сціскае нагу ў пальчатках, якія зашчыльна абцягваюць пальцы на абцасах, ад якіх ногі, здаецца, адваляцца. А ведаеце, як гэта? Носить на голове пару месяцев тяженный каркас с дроту, обмотанный чужими волосами, стушками да кветками. Коли спать можно, только подклавши под голову дравляную подставочку. А пошухаться, пробачьте, за некуртуазную подробязность отрымливается только прентом. А спадницы, у яких у дверы не войсти. Кольки бы такого катавання вытрымали, а? Паланея тэатральна ўскінула рукі быццам крылы і шчасліва засмяялася. «Ды я зараз узляціць гатовая, а наконт маіх баявых здольнасцяў таксама не сумнявайцеся, з цяжкім палашом не ўпраўліся, але кінжальчык, пісталет. Урэшце мне расказвалі, што ў вашым улюбёным Полацку жыла княжна, якая ў 12 гадоў насуперак волі бацькоў пайшла ў манастырь потым таксама насуперць усім пастрыгла у манахіні дзвюх сваіх сясцёр. Будавала каменныя храмы, перапісвала кнігі і нават ездзіла ў Єрусалім праз усе моры і пусткі. «Параўнанне недарэчы, ваша мосць!» – холадна прамовіў лёднік. «Княжнаю фрасіння не за прыгодамі ехала, а пакланіцца труне гасподняй!» хм. Ды што я вас нібыта ўгаворваю? Паненка раптам узлавалася. Гэта вы павінны выконваць, што я скажу. Калі, э, вядома, пан прафесор э, жадае калі-небудзь сустрэцца са сваёй жонкай. Лёднік проста слізгануў наперад, як чорная змяя навіст ад паненкай, якая сутаргава зглытнула, намагаючыся не паказаць страху. Музыка Наша мость начыталася дыдроды Вальтера, прагрэсіўных ідэяў наконт жаноцкага раўнапраўя, далоў гарсеты. Ваша мосць уяўляе сябе амзонкай і кляпатрай у адной асобе. Але, значыць, гэта дзякуючы вам, Саламея апынулася ва ўладзе чыррр ванавокага гуна ватмана. Атрутаю голасе лёдніка можна было адправіць на той свет не адну клеапатру. Аспіт ад зайздрасці завязаўся б марскім вузлом. Але багінская толькі прыжмурыла блакітныя вочы і адказала не менш атрутным голасам. «Хто «Э, ж вінаваты, пан прафесар, што вы такі разумны. Не чапалі б васковай лялькі, не рамантавалі б яе, не разгадвалі б, не разгадвалі б ейныя э, загадкі, і вас бы ніхто не чапаў натуральна вашу жонку. А цяпер пазнавата на жабу дыхаць, каб ад хваробы пазбавіцца. Так што я пан Палоній Бжастоўскі сын ваших былых гаспадароў і дабрадзеяў, які так засядзеўся за кнігамі, што занядбаў шляхецкія вартасці. Таму і выпраўлены ў небяспечныя авантуры пад вашу адказнасці прыгляд. Пад канец фразы голас паланэй зноў зрабіўся какетліва наіўным. Лёднік збляднеў, а потым украдліва прагаварыў, а ваш... Ясновяльможны брат. Ягоная мосць пан Міхал Багінскі ведае, што вы едзеце з намі. Вы сумняваецеся ў слове княжны Паланаі Багінскай? Холадна прагаварыла панна. Бутрым скрывіў вусны. Як сын гарбара магу дазволіць сабе нешляхетныя паводзіны. Я толькі сумняюся, што Ваша князская мость у высокородных словах вашей милости, але і упэўнены, што быў адпраўлены да нас зусім іншы чалавек іці не лепей мне паведаміць ягонай мосці пану Міхалу, дзе знаходзіцца ягоная малодшая сястрыца. Гэта быў моцны удар. Але багінская не спалохалася. Прыклала да вусна ў палец, даючы засяроджаны роздум. Цікавы сілаізм атрымліваецца. Як жа нам вырашыць гэтую задачу? Вы паведаміце майму вельмі шаноўнаму братцу, дзе я? А я у адказ. Паведамлю, што... Что вы парушылі дамову з ім і перадаліўся звесткі пра вогнены меч радзівілам. А мяне хвалтам змусілі з сабою ехаць, каб мець закладніцу, якую можна абмяняць на пані Саламею. І як вы думаеце вас, пані, каму паверыць мой брат князь? Сыну Гарбара і недавучанаму студэнту? Альбо роднай сястры? А так я напішу яму з дарогі, усё патлумачу. І зноў міла усміхаецца. Вырвіч не вытрымаў. Ды, нашто табе гэта трэба? Што за бздуру ў галаву зайшлі? Багінская сціпла апустила вочы. очы. мяне праз пару тыдняў заручаны. А жаніх так спяшаецца, што адразу пасля заручанаў не агледжуся вяселле зладзяць. Пан брат чамусьці прыняў да душы ўсе гэтыя плёткі э, пра мае нібыта непрыстойныя паводзіны і што толькі цвёрдая мужніна рука мяне э, закілзае. А мне нешта э, пад тую цвёрдую мужаву руку не надта карціць. Палана я больш не прыкідвалася. Насмешка ў ейным голасе мяшалася са шчырай горычу. Жаніх мой, меркаваны, трох жонак ужо закілзаў і праменька да брамы ў рай давёў. Так што лепей небяспечная перегрынацыя. Бутрым свідраваў позіркам пана Бжастоўскага. Ніякай паблажлівасці не будзе. Падносіць нюхацельную соль, падсаджваць на каня, улучаць лепшы кавалачак не ў нашых варунках. А якая яшчэ паблажлівасць? Ганарыста ўскінула галаву паланея. Паны мусяць забыцца, хто я. Так што, пан Вырвіч, заявіла Багінская, Постарайтеся э, не скіроваць у мой бок сваю выбітную галантнасць. Пранціша чуў, як запалалі ягоныя шчокі. Я ўжо зведаў, што галантнасці паненка не цэніць. Ціха! адрывіста гукнуў лёднік. Я сам прасачу, каб яго наямость пан Вырвіч не дазваляў сабе нават паглядаў, якія могуць выдаць сапраўдную існасць пана Палонія Бжастоўскага. І каб пан Палоні Бжастоўскі не пачаў капрызіць, як светская дама. Прантіш нават не развітаўся з падступнай прыгажуняй. Перад тым, як прафесор выйшаў з пакоя, панна ціха прамовіла. «Пан лёднік, Саламея ў бяспечным, утульным месцы. З ёй абыходзяцца найлепшым чынам. Паверце, ватман нічога з ёй там не зробіць. Ён яе нават бачыць не зможа». Лёднік застыў на месцы, потым коротко кінуў цераз плячо. Дякую ваша мосць. Карчма Венецыя плыла па водах беларускага дажджу, і цьмяныя ветры з яейных шыбаў раздзімаліся ад храпу падарожных і мрояў недавучаных студыёзусаў. Адзесьці ў полацкай аптэцы драмаў знерваваны паўлін, і кожнае ягонае пёрка захоўвала вока антычнага бога Аргуса. Музыка Антиш вырвич и цмок. Нормальны беларускі цмок харчуецца яешняй. Калі вядома яго выгадаваў разумны гаспадар з падобнага да чорнай ракавінкі яйка знесенага чорным пеўнем, і калі той цмок жыве ў клеці і носіць гаспадару золата. Хм -хм. Чаму ж не пачаставаць карысную жывёлінку? Галоўнае, каб гаспадыня выпадкова яешню не пасаліла, а то цмок так пакрыўдзіцца, што пажар учыніць. Пажар не пажар, але за тое, што па віне студыёзуса падарожнікі засталіся без солі, атрымае ён вогненных слоўцаў на свой адрас. Ну трэба было шчыльней накрыўку на сальнічцы прыкруціць, але ж спяшаўся. А такімі дажджамі прасыпаная ў куфрах соль адразу ж знікае ў вільготнай скуры ды драўніне. Вядома, страта адновіцца ў бліжэйшай карчме, а але яны ўжо два дні не могуць дабрацца да карчмы, бо дарогі паразмывала, а прыдарожная станцыя, на якую дужа разлічвалі, падобна зусім нядаўна, згарэла. І дождж не ўратаваў. Што значыць, на бяду і вада гарыць. Пана Галінскі толькі выскаляецца ды жартуе над спешчанымі цывільнымі, якія ў вайсковых паходах не бывалі, асабліва пацвельвае юнага прыгажунчыка палоня Бжастоўскага. Але ж і апякуецца ім, бо пан Бжастоўскі, Адразу скарыў сэрца ваякі шчырым захапленнем мужнасцю і вайсковым досведам амерыканца, ну і тым, што не стамляўся слухаць амерыканскія ды тутэйшыя байкі. Пра царыцу кнігі, чый палац праваліўся ў зямлю, і цяпер начамі царыца сядзіць на гары на камені, перасыпае золата ў куфры і чакае, калі які смелы падарожны прынясе ёй букетик кніг кветак. Пра дарожнага духа клікуна, які лётае на крылатым змеі з пугай у адной руцэ і залатым рогам у другой, і каб было лета, можна было б яго пабачыць у пыльных віхурах на дарозе. Пра чуму, якая ператвараецца ў саву і ляціць за чалавекам, клічучы яго па імені і галоўнае тады – не азірацца. Зразумела, пан Галінскі з усімі персанажамі сваіх аповедаў быў знаёмы асабіста, у што пан Бжастоўскі вядома ж веру. Пранціш ажно заходзіўся часам ад злосці, як хітручая багінская умела кіруе настроем і думкамі прасцяка пана Гірвасія, патакваючы ды... Да пахвальваючы прычым усім заўважна, што яна тонка здзекуецца. А пан Гервасій ажно раздзімаецца ад гонару і працягвае павучаць высакароднага міленькага хлапчыску. Затое ніякіх капрызаў ад паланы з-за нягодаў дарожных да здзіўлення вырвеча не было. Панна нават не чхнула пасля начлегу ў руінах спаленай станцыі, калі ад дажджу ды ветру ратавала толькі нацягнутая на жэрткі набрынялая коўдра. Толькі заўважыла, што ў варшаўскім палацы скразнякі ўзімку не меншыя. А бедным дамам даводзіцца суткамі фланіраваць у дэкальте. Так што у мароз так сінее скура – бялілы не ратуюць. Пры згадках пра прыдворнае жыццё у агалінскага і багінскай выяўлялася шмат агульных тэмп. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя